Sé que ya no te gusta decir la verdad, pero la necesito, me va a matar. Colores en mi vaso, humo en cantidad, pa' que vuelve más, si no quieres nada. Tú me dices lo contrario, oh, de lo que dice todo el barrio, oh tú me andas engañando, con otro estás hablando. Y tú te estás cagando, Tú me dices lo contrario, lo Que lo que dice todo el barrio, Que tú me andas engañando, con otro estás hablando. Y mí tú te estás cagando. Y mirando tus ojos veo oscuridad. Y besando tus labios ya no siento nada. Sé que cuando te busco no te voy a encontrar. Pero aunque a mí me hizo costumbre bloquearte del WhatsApp y que reciba tu llamada a la madrugada. Me acordaba cuando me hablaba y decías que amaba todo lo que yo por ti hacía. Y tomaba, fumabas mientras te reía y contabas vacía, mujer. Sabes que te quiero y que estoy flex. Ahora ya no vuelvas, te olvidé. Tengo muchas shorty que me tratan bien. Tengo muchos puris en mi cama, ok. Y si tú no me amas, yo tampoco lo haré. Te deseo lo mejor, pero ya no estaré. Me lo que haces y lo que dices, que Baby, desaparece. Tú me dices lo contrario. Oh, oh. oh. y con otro estás hablando, en mí te estás cagando.